հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Հուրավ, հուչրավ, բրկը փոխան կնեկ նրան։ Մին ակինչի մարդայնում, տա տարեն տսներ կամս անոմարանում, միշտ փակ ասարապում։ Թացորեն արվարում, կյարի հացահոտում, թա կյարի արվարում, դել այլ հնդի կյարի հոտում։ Կեսն էլ ոչ մին լավ շուրջ չկար։ Ոչ էլ մին մարդու հտա հսնում ար։ Տենակը եկալար վսկերն տեմելալ։ Ուրերան մի օր այդ մարդը կնգանն ասմա ակնեիք։ Հինչանա է վրշխադում ու մշխադում։ Ոչ մաղեն կլոխնա մին պեննգյում ոչ էլ մաղեն տակենա պենուրվամ։ Ցորենն վարում, կյարի հացը մոտում, կյարին վարում, էլա կյարի հացը մոտում։ Կնեգն ասմա քու հարապրե Էդ նրա նայա որ քուքուր քաղաքումը յուրան լավ չի պահում։ Դրա հետ էլ մեր հացը կյարի է դեռնում։ Թանղանումս քուքուրան անաղած։ Մին օր այդ մարդը կինամա քաղաք, նիմնում քորը տոնը։ Քուրը ախբորը վրտեսնում է շատ աուր խանում, հրցնում է շենան, ուրանը պրուստան, աշխատանքան։ Ախբերն ամենից նաղլանում, էնել նաղլանում վեր կնեկ նասալա։ Կուրնետ վերսկանումա մաննը կծում հասում։ Վերիտիա տղաս կզնհդ կտանը շենը։ Հացը ծորենա տրնլական։ Այդ տղան էլ քաղաքումը քաչալնալսելիս։ Երկու օրանը յետը այդ մարդը քաչալը յուրանում կամ շենը։ Այդ օրան քաչալնան յուրանդային բիրադի կինամն հանդ բիրադի կամ։ Մինորել այդ քաչալը յուրանդայուն հդ հանդ կինալիս կամականգյում Քինամ տանան մոտ է կյողլուկենում տեսնում քոխվեն տղան կյամա դայուն տոն։ Խիլլա գնում դուսկեմ քինում։ Դուսկալիս քրկնգանն ասումա սոր քիննականում հենդ մխրե վարը մննական։ Իմ ես նոցուս մինին ճակատը սիպտակա, իմ մինին փորեն տակնելա սիպտակ։ Հրուսանա վեր տեսնաս, գիտավեր եսում կիկյաս։ Քաչալնը տվեր սկանոմա վազատամ հենդ դայուն անան մին յալլա խայորոնում եզանաճակատը պենտ կապում են մին եզանը փորեն տակնել յուրան հալավնակապում դայուն վեշ մին պենել ասում չի քաչալը քսյորեն մոտե եշմա տեսնում քրակենը ամեն ինչ յալլա խոմը կապած կյամա Մարտը մնում է զարմացած, ասում է՝ «Ակնեք, այդ վեր խաչայա վեր մզդ է հացս բերալ»։ Կնեքն ասում է՝ «Հա, «Հա, դե ինչան եմ, քաղաքոսը վրաց տղայալի պիտի օտե վեր պենան է»։ Քաչալն ասում է. «Այմ քրակեն է շնորհքավ կնեգա»։ Դες հավը հինչ լավա է իփալ։ Ամմա մղապյուն որ ըրաղել ստականը միննա բերալ։ Նստում են մի լավ օտում խմում, երկնում, սկսում վարանելը։ Քրակենը որ տոնա քինամ, քաչալը կար չղացավ քինամա, պիցրանում սուրբ ծառեն հչեն ղաթը, մաչը նիմունում, ընդղան մնա քտնատուսկյամ։ Քրակենը կյամա ծառեն առաջին չոքում աղոտկանում ասմավայ, ակթավոր սուտ, իմիրեսս կուվննանը տակը, դու կչալենան ուրան դայուն տանես, կյոխվեն տղին պահես։ Քաչալը ծարին հիչեն ղաթան սասանում ասմամ գու գու գու գու։ Քրակն էլ գյուդը մաթա սուրբ ուրան ընգյունանա ասմա հա Իմերեսս կվննանը տակը մին մատաղն վզավոնում վեր քաչալնան ուրան դայուն տանես հացս հլալվե Քրակը նեքենա մատոն քաչալնել դայուն կոշտո։ Էն մի օրը քաչալը դայուն ղարկոմա հանդ ինքը կենամ տանը կշտին կյողլուկենում տեսնում քյողվեն տղան եկու։ Նիամոնում տոն քրկնգան ասումա անաստված սորեսով ազ մռալեմ է վրդղսելալ տաթա անիցած քաչալնից խապելա սկսումա նաղլանել ինչ վեր եզանը երան տեսալա քյողվեն տղան ասումա Էս դոնումը խոնձոր օտալավ քեննականում խոնձոր են քչվեն իրակե կյաս։ Էքսյորո քոխվին տղան խոնձոր օտալավ քենամա քաչալնել հետան խոնձոր են քչեվը հովակումա տանում յուրան ցաղացավը վրացելավ քինում հանդ։ Քրակնել երկու յալլահ կապած խոնձոր են հետավը քենամա հսնում հանդ քաչալը վրտեսնում ասմա ու արևս մկա իմ քրագեն վսկ կտորա է յուրան պիտի տինիս քշրքն մինթային իրա վսկնել ածես եմ մինթայի ցիկտաս ըրկոքարել յորոնես Քաչալ նրան ցերքավը յալլախնեն պեցանում դստում այս դնում ճոխնե լապ ամմն հինչավ լիգի դա իննան տղա նստում եմ լավ օտոմ խմում երգնում քինում վարանում Կրակենը վերտոնակինամ քաչալկա չղծավ հսնումա սուրբ ինցարը, բիսրանում հչեն գաթումը կեղլուկենում, մենակ քտնատուսոնում, քրակենը կյամա սուրբ ծարեն տակեն շոքում, սկսում աղոտքան էլ ասում վայ, ակթավոր սուրբ, դու քչալենը իրան դայուն տանես քոխվին տեղին պահես, քաչալը ծառեն ղաթան սասանում ասում գուգուգուգ քրագնե ղաչանքանում ասում ակթավոր սուրբ դու իմ աղոտքս սկած Քոխին տեղին պահե։ Աղոտ կանը յետը քրակը նեկինամատոն քաչալը հենդ դայուն կոշտո։ Էն մի օրը քաչալը դայուն հենդ աղարգում, ինքը տանը կյողլոգենում տեսնումա քոխվեն տղան եկավ։ Քրականը մտանում աթա այան աստված։ Երեգին սոված սպնեցեր է, բակից ինչի մասալ։ Դա քչալեն օյնը լող նաղլանում, քոխվեն տղան ասմա սոր հանչիմ քիննական։ Նղացալն։ Տղը գցի բրանվեմ մխրե դինջանան։ Դա տեղեկցումը քյոխվին տղան պրանումը քունավնցնում։ Ետնան քրագնի կյամա եղածում քթավորի մաչը դինում քրագեն վեր յուղուցուանը ինքը կինամ ջյուրու։ Քաչալը գյուղլոկաց հստեղան դյուսակամ քթավորը քրական յորոնում դաղելած եղը պիրոմածուն քյոխվին տղեն պերանը ելհա գյուղլոկենում։ Քրագնը ջիրեն կյամա տեսնում քյոխվին տղան եղը խմալա մռալ։ Մնամա չաշմիշիլած տեսակինամ կյա մազերը քանդում, տենակինամ կյա մազերը քանդում, սկսում ալացինել է քաչալը նիամոնում տոն թա էդ ինչա քրագեն։ Ա, քյոխվին տղա մռալա մռալի քարը փորեն։ Լաց մինիլ։ Էս քեր կտանեմ յուրանց ղարադամեն հյուրթավը գցի մեժղոլ ետ տեռնամ կկյամ։ Ոչինչ։ Քրագենը թա դե տեսելի, դես ինչի սանում։ Քաչալը քերեն կեսին քյուղվին տղին մեյդը տանոմա իրանց գարադամեն հյուրթավը գցում մաշղոլ ետ տերնում կամ քրկնգան ասմա դումը մծ պարկոնոման կաշվի փող անկարել դու վրկենաս մինչև ծյուները թսնե ետնան վեր սկսես լացինել նույնները թագելը պարկը պեցու հոփանական լողջան արավել քուս լացի ցածնա դուսկիլական քրակենը մծ կաշվի պարկա փոխանակարում գենում փոխանն ճոնդու կյամա հուսնում մինչև ծյուները Շենը մոլող գյուդմն վեր քյուխվին տղեն սպանալն, քերեն կսին հյուրթավը կցալ գարադամը։ Մարտիկը կնանակ է լող կյամն, քյուխվին տոն սկսում լացինել։ Էդ կնեգն էլա կամ քյուխվին տոն։ Համծյուններն վրա թակում, համը լացանում, քաչալնել կինամամին գրաղ տղվնը գնում, սասը պես թողնում դա հուրա վուչրավ, պրկփոխան կնեգներավ։ Լող եշմն տեսնում պրկփոխան կնեգնետա։ Տրամփռնմն մին կիժ ճորու հակվա կապում ճորուն թակում, պես թողում, ճորեն царսայնում, վազվազանում, սրերավ, քոլերավ, փղճի-փղճի անում, այդ կնկանը ձերքը փոկվում է, ինգնը մինտեղ, վաննա փոկում է ինգի մինորիշտեղ, գլոխը փոկում է ինգի մին շատորիշտեղ, ջամդակը շամփայա տերնում, տիլքինամա կորչում։ չարչուն դարդը։ Մին շենում մի շատ քեսի մարդ այնում։ Դա մի օր հանդատուն գալիս ես մտածնում, խոխակի մին քարավ խաղանանում։ Խոխոցա մին ասում դայ դայ վեց ճուղոպորտով էս քարը քզդամ։ Այդ մարդին ցերքենել 10 ճուղոպուր այնում, տահանցա ճոկոմա վեց փոչ ճուղոպորտամ խոխոցու քարը երոնում տանում տոն։ Այդ քարը քշերի իշեղատա։ Այդ մարդն էլ սկիգյուդիմ չտատահիշ քարա։ Մինոր հրուտեղա մին չարչի եկամեջինը դրատաննել քարը տեսնումա ասումա 2000 մանետ տամ ինձ դու Այդ մարդը գիտեմ աթա հտա յուրան անավ զարապաթա անում ասմա հե Ետնանել ծիծաղումա Չարչին գիտեմ աթա փողը խրեգա դրա հետ է ծիծաղում ասումա դե լավ 3000 մանետ կտամ Այդ մարդը նորը մինան ասում հե հե հե էլա ծիծաղում Չարչին էլա գիտեմ թա փողը խրեգա ասումա դե լավ հենք հազար մանեթ կտամ։ Այդ մարդն ես դույնը մցի ծաղուն, չի գյուլում աթա չարչին ուրան անավ մազաղ անում։ Սա էլ տեսնում ավ խոսում չի դուսանում հենք հազար մանեթը տամ ուրան, այդ անկին քարը յորոնում, տանում մին օրիշտեղ 10000 մանեթ ու ծախում։ Չարչին կամա էլ այդ շենը ոզմա այդ մարդին զարմացնե, կինամա ասմա հմ կզանա ին կալած Այդ քարը է, օրիշտեղ 10000 մնա թաում ծախալ։ Դա էլ ասմա, հա, ինձ ինչ, ես դրան վեց փոչ ճուղու պրոմ տվալ։ Չարչին այդ վրս կանոմա, դաստին սրտը ճոքումա մռնում։ թահունցա կնեգ է մարդին կիժվեցնում։ Մին կնեգ յուրամարդուն ասումա վեր օզիմե կգիժվեցնեմ։ Մարդն ասում է՝ «Հա, հա, հա, «Կարել չես»։ Մի նոր մարդը բզարան ծյուկն այնքոնում, պիրում տոն, կնկի ծյուկն ու ժարի տանում, սիրիկանը նհդ օտում, սիրիկանեն պերած մսնել իփումա տամ մարդին։ Մարդն ասում է՝ «Ակնեք, ես ինչ ստամ ինձ»։ Կնկն էլ ասում է՝ «Ինչ որ պերալս, էնել տամում»։ Մարդը սուսանում։ Մի նոր էլ կնկանը փորձել է հետը էլ հայա բզարան ծյուկն ինքոնում, պիրում տոն, թիլավ կապում, պատալոգան կախտամ։ Դու մի ասել, այդ կնկանը սիրականը են անում թախտապուշին տակեն։ Մինցակ տեղավ ցերքը կծումա, ցիկտամ ցուկունու գլխեր տանում։ Գնագի վերնի ամոնում տոն մարդը գլխանը եր եշումա տեսնում ցուկուն չկա։ Գնագի հրցնում աթա պահորա ցուկունու։ Մենք էլ գլխեր եշումա տեսնում ցուկունու ենա յուրան տեղան կախելած։ Գնագն ասումա՝ «Հից ցուկունա»։ Մարդը Մինելա եշում տեսում ցուկուն չկա կնեգե մարդին թա ատու կիժվալս մարդը մնամա պերանը պեսկալած կնգանը իշիլիս կնեգե վազատա բոլկոնն վննը կնում ցենտամ ժողովուրդը լող կլխեն հվակում թա հայ հարա եկեք կմեգիրեք մարդս կիժվալա պա պատալոկն ցյուկն կնի վերասմա ենա պատալոկան կախելած հվակոս մարդիկը իրա ինտերնում այդ մարդին կորները կպոտում տանում քցում կիժանոցու մին հենգոր պահում տեսնում որ խելքը տեղնա պես ընթողում

Դա կյամա տեսնում մի մարդ ուրան Բոստանը պիավատամ։ Այդ մարդն էլ քարայնում։ Լալեգե խրխրալավ զորավ ցենատա վներավ ցիրքերա հսկցնում աթա ստեղեք էջեր չստսալ։ Այդ քարը գյուդում աթա ուրան բարյորատամ ինքնելա կլոխտամ վերկլխավանում։ Լալեգե գյուդում աթա ասումա տսալում։ Լալեգե հրցնում աթա վրդեղս տսալ։ Քարը գյուդում աթա հրցնում աթա վերքան պիտի պահիս։ Քարը ձեր քարամ նշանց հատա մխելա հերումի մած քար։ Լալագի գյուդոմաթա ասմա էծերն ենեն են մած քարեն դլդումը։ Լալագի կինամատասնում էծերն են դլդումը նստոտած։ Առաջնանում պիրում։ Տահաց մաչին մին պոզու կոտրած էծայնում։ Տամա այդ քարեն ասմա Ես ամին շեբեթա, ես երս կորած։ Ենքան շորում եկա լապ վննահանում ըլալ։ Վեր դու իծերս տղը նշանցս տվալ, ես մին էծը քզմ բախշում։ Այդ քարնել գյուդը մաթա տասմա էծես պոզուտուս թխալ կոտրալ յուրթումն հավատոտում ասմա ես քու էծերը թիշտեղեմ տզալ վեր թղեմ պոզնել կոտրեմ լալը գնորից ասում թա էս էծը քզեմ տամ ինչ ոզում սրա քարոնորը մինան յուրթումն հավատոտում ասմա Տեր Աստված ես քու էծիդ իրեսնել չեմ տզալ լալը գե ուրաննա ասում քար ուրանը ուրը կլող չննգում Խրագամանամ թա լհա կռվանեն եշմն տեսնում մին դերակյամ։ Դերը դաստին կլոխ անգյում պենի հինջում նա լալեգին ասմա պիտի տանես էս պոզու կոտրած էս մորթես մատաղանիս վեր էծերդ կթալս։ Ինձ ետը էլ փափուկ տղերան լավ փայպիրիս վեր աղոտ կանեմ հանց որ գյուլերը կյան վեշնի մնեն իծերդ մաչի փթին կլոխ ընգիր դեմեն կինա